Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Avui ens acompanya Liberto Jofre. Liberto Jofre, bon dia. Bon dia. Uh, si féssim una enquesta al carrer, sortíssim ara i demanéssim a la gent. Què us diu el nom de Liberto Jofre? Jo diria que sortirien els mots de CGT, sindicalista, xaminot, trenc groc... Sí, pot, Seria això, no? Sí, pot sortir això, mm. sí, mm-hmm. sí. Amb això ho sentiu prou ben definit? O sí. mancarien encara mots per acabar de definir qui uh, és ah. Liberto Jofre? És difícil de dir, eh? La gent que té de, de Dijon... Me... No, no tinc pas cap definició. Per, per Caldria per afegir sancions. Ah, sí, sí, vos, sancions i lluites, I, eh, lluites i lluites. <laughs> Parlarem d'aquestes lluites, d'aquestes llargues i continuades lluites al tren gro per mantenir aquest tren, aquesta línia de Vilafranca a Cerdanya, però comencem pel començament. El nom de Liberto ja pot indicar algunes coses, no?, de la teva família? Ah, bé, sí, eh, segurament, perquè els meus pares eren refugiats eh, polítics catalans i van entrar a França en 39, com molts de, de gent que van lluitar contra en Franco i tot això, i doncs eh, van donar, com vàrem néixer, més <laughs> van donar noms que, eren, que volien dir alguna cosa. Mm -hmm. Liberto és més aviat anarquista, no? Sí, perquè de totes maneres a Catalunya eh, l'anarquia era eh, quasi majoritària sí. Eh, al moment de la guerra. Jo tenia un avi que era president de la col·lectivitat de Colonja i doncs en aquell temps, i el meu oncle que era secretari general també ja. Doncs tots anarquistes? Sí. Uh, CNT, FAI? Sí. Uh mhm. -huh. T'explicaven coses? Ah, hi havia reunions... De la seva experiència? No pas de la seva experiència euh, ben bé, me varen pendent anys, jo era petit, hi havia reunions clandestines aquí a França també, a casa de l'un i de l'altre, i feien cotitzacions, i tothom, tots es pensaven que tornarien a entrar a Catalunya eh, abans de, fin, eh, poc, poc temps després, que mm -hmm. per això no, varen pas, eh, no hi varen pas arribar. Uh, tu ets més comunista que, que anarquista, no? Be, es pas eh, fin no sé pas si sóc més comunista que anarquista. Eh, el que és que el contacte de, de companys que vaig, quan vaig començar a treballar eh, i en estudiant una mica també vaig, vam comprendre, era pas tot sol, que per ser més eh, eficients valia més, en fi, valia, és pas que valia més, era més eficient de ser eh, eh comunista a la CGT perquè eren les organitzacions que defenien el més bé la, la gent i que, desfer, i que, que podíem fer alguna cosa a dintre. Uh, Liberto, la teva actitud durant molts anys de lluita, en el tren groc sobretot, eh, creus que ve de la teva família? No, no. No. La sola cosa que pot venir de la meva família és que jo sempre eh, he lluitat, ja he reconèixer a Mainada també, contra l'injustícia. Contra l'injustícia i el racisme. Són les dues coses que sempre m'han m'han fet d'anar endavant. Uh, vas néixer a Perpinyà? No, jo vaig néixer al costat de Bordeus. I me van venir a Perpinyà en 1959. Jo tenia 12 anys, encara no. I a Bordeus què feia el teu pare? El meu pare treballava a la terra i la meva mare també. Uh -huh. Se fotien una farda de treballar per poca cosa. Uh mhm. -huh. I amb la fred, la pluja i tot el resto. Mm i tu, quan vas posar-te a treballar, vas ser directament a la CNCF? Sí, perquè vaig anar, vaig anar a escola i, eh, bueno, eh, en tercera, eh, després vam, vam tenir un mestre que volia que, fa, que anés a l'escola normal, jo no vaig en tenir fart d'anar a escola, i vaig voler fer concursos per entrar a un lloc o a un altre, i el primer, en fi, vaig, vaig fer cinc concursos, sobre cinc em vaig eh, acollir quatre, i vaig triar el camí de ferro perquè com que no tenia pas 18 anys me guardaven aquí dintre els Pirineus Orientals mm -hmm. i m'estimava més estar aquí sí. que no pas anar a treballar a París o, o al nord o l'est de la França mm -hmm. I directament al Tren Groc? O... No, vaig començar aquí al costat de Perpinyà i després va remenar a l'escola pendent dos anys eh, d'escola fèiem una, una mica alternància a l'escola i l'estació i així, pendent dos anys després vaig marxar al servici militar i el tornant del servei militar després vaig anar eh, en el tren groc. Uh -huh. uh, de maquinista? No, no, treballava a la, estació, de, vaig començar a l'estació de Montlluís i es cuidàvem de la seguretat de les circulacions i veníem també bitllets i coses d'aquestes. Doncs mai has manat un tren, tu? Sí, sí, sí, sí n'hem anat, <laughs> anat perquè després, molt més tard, que als ah. anys 78, això era que, com vaig entrar al Camí de Ferro en 64, vaig arribar a Montlluís en 68, doncs, eh, el, el moment de les, les grans vagues i, mm, i que els anys, 10 anys després, als anys 78, vaig fer una mica d'escola de, de, pendent quasi bé un any de, de manar trens, però no mm. vaig pas poder continuar perquè aquell temps era casat, tenia mainada petita i tra treballar de nit. Després aquí a Perpinyà no hi havia pas de pot de màquina. Teníem d'anar a començar el treball a Norbona. I com començaves a, a, tenies de començar a les 3 del matí a Norbona, tenies d'agafar un cotxe, d'anar a Norbona, i doncs va. No vaig pas poder de, la, de manera que era el, orgànicament, per mi, pel meu cos, no vaig pas poder resistir mm -hmm. en, mhm. en aquest... En, eh, perquè era molt era difícil per això. Però de tres demanats, hasta va, vaig, vàrem, vaig treballar un parell de vegades o tres vegades eh, sobre les últimes màquines de vapor que hi havia aquí en el de, a França, que eren el de Pot de Narbona, i que venien aquí, a, veníem a Rià a buscar a eh, mercaderia, eh, trens grossos, els veníem buscar una màquina de vapor perquè les màquines normals poc els podien tirar perquè pesaven massa. Eh, aquelles màquines que calia agitar Era... Eh. carbó? No, no hi havia pas carbó. <laughs> Eren màquines de, de masut, sí. eren, eh, en diuen 141R, que són màquines que van arribar aquí a França, són màquines americanes que van arribar aquí a França amb el plan Marshall després de la guerra. Mm. Perquè les màquines que anaven amb, amb carbó, no, com aquesta, hem vist aquesta, els films, no, és més no, antic això, no? És més vell, sí. sí. sí. Molts anys doncs, al tren groc, condicions de treball difícils? Molt difícils, perquè eh, sobretot als anys 70 hi havia molt de neu, molta neu i no teníem pas el material que hi havia avui. Eh? I no teníem pas eh, els vestits tampoc, ni les sabates ni res eh, de, de, de d'avui. Vam començar també a, a lluitar per això. Vam començar a lluitar, per exemple, per tenir un, un parell de sabates per, per poder aguantar sobre la neu i la fred. Perquè a Burmadama, per exemple, Euh, eh, hi havia eh, anys, en hivern, va baixar el termòmetre, baixava fins a menys 30. I doncs, poc, i doncs al dematí, començàvem al dematí a enganxar el treball a les 4 o les 4 i mitja del matí. Teníem de fer euh, fondre el gel en el, euh, a les agulles de, de, de la via i després començàvem per fer, per pues, buscar fer circular el, el tren que sortia la neu. El com, com ho fèieu, això, de, per poder fondre el gel? Amb una, eh, mira, amb una, amb una, amb una estufa de gas, amb una, amb sí. una ampolla de gas i una, i una flama. Una flama, i, sí. i escalfàvem eh, les agulles per poder-les girar, perquè si no no podien pas girar, eren ben gelades i doncs a les 4, de, a les 4 i mig del matí feia fred per això. D'acord, I, i què demanàveu? Doncs més equipament? I doncs demanàvem més equipaments, perquè tenim el mateix equipament allà dalt en Cerdanya que els que treballaven a Perpinyà, el que pot ser. Mm -hmm. I veure així? Sí, més o menys, més o menys, no hi vam tenir temps, eh, sí. per això, per hi arribar. En aquell temps, eh, els vagons i la cabina del conductor del tren eren escalfades? Sí, hi havia una... Dir, no patien fred, vull dir, els ah, conductors, uh, o sí? Patien fred, eh? tothom anava ben vestit com podien, eh? perquè la, a dintre les màquines, a eh, la cabina hi havia una resistència elèctrica, però la resistència elèctrica no tenia pas termostat. És a dir, que escalfaves, escalfaves, escalfaves, després t'afogaves, doncs tenies de pagar, <laughs> i quan obries les portes, perquè a cada estació s'obrien les portes, que sí. són grans portes que carregaven eh, la, la, les maletes de la gent que agafaven el tren o, o baixàvem els colis de, de, de, de, de, que la gent havia encomandat, perquè en aquell temps feien també les mercaderies. Eh? Sí. I doncs eh, la màquina se, se refredava i te, te, un cop te pelaves i un cop t'estofaves. Te, I els refredats arribaven? Ah, sí, jo més sabes... Sí. Eh, eh, Éreu forts. Érem ferrenys, teníem 20 mm. anys. Mm. A més a més, tot era manual, no? Els canvis d'agulla, els vagons s'enganxaven també manualment. Tot, tot era manual, tot. I ara no? És igual, tot és manual. Tot és manual, sí, encara. Tot és manual, només, sí, sí, tot és manual. Mm. Sí. En fi, la, si vols, per enganxar el, el tren, hi ha, hi, ha dues, hi ha dos sistemes. Hi ha el sistema que és automàtic, una partida, i després hi tens d'anar dintre, Eh, entre les dues i acabar de l'enganxar manualment, mm -hmm. és a dir, tens de posar cadenes i la, la continuació de l'aire pels frens. Mm -hmm. uh, tu vas començar a treballar als anys 60? En 64. 64. Tenia 17 mm -hmm. anys i mig, encara no. Mm -hmm. En aquell temps el tren groc anava ple? Ah, ben segur que anava ple i fèiem, te dic, fèiem... Durant tot l'any, vull dir, eh? Tot l'any, tot l'any. Sí. Tot l'any. Hi havia gent, tot l'any que faven el trenc, ben segur, la gent hi havia pas els cotxes que hi ha avui, eh, no hi havia pas els camions que avui, ni tot això, i després feia, feia moltes mercaderies també. Eh? Sí. Fèiem, eh, eh, hi havia, en Cerdanya i en Capcir hi havia moltes eh, empreses de, que tallaven llenya, i la llenya, eh, la, la fusta que, que, no, que no era pas bona, la feien en fogots, la carregàvem sobre el tren i marxava després cap a Tarascon eh, per fer la, la, pa, la, la pasta de paper, per fer el paper. Mm. Per exemple, en estiu tenies la, eh, ovelles que venien de l'Auda o d'aquí baix de, de, de la plana, més de l'Auda n'hi havia bastats que venien pel tren i els eh, i anaven tot l'estiu a, la, a la muntanya eh, a Sant Any. Tot, tot el que era després els petits colis de, pels restaurants, tens el, el Clos Cerdan, tots aquests restaurants que hi ha a Lluís i tots els que hi ha a Forreu, ho rebien quasi bé tota la mercaderia, les conserves i tot el que era sec, ho rebien quasi bé tot pel, pel tren. Eh, el peix, <laughs> també molt tren. Teníem eh, caixes especials, hi posàvem gel i arribava, el peix pujava pel tren fins a, a, la, a la Cerdanya. Mm -hmm i cosa, tot un tas de coses d'aquestes, hi havia tot, tot, totes les mercaderies. A Montlluís, per exemple, cada dia hi havia dos vagons, és a dir, feia entre 15 i 20 tonelades cada dia de mercaderia que arribava, de mhm. petits colis, eh? Després hi havia les grosses mercaderies, això és encara altra cosa. El ciment, Sí. El ciment pujava pel tren, eh, les patates, tot, tot, tot, tot, tot mm -hmm. anava pel tren. Doncs eh, la importància de les mercaderies eh, és un tant per cent important, vull dir. Ah, sí, era molt important, sí, sí. Més que els viatgers? El... No, no, pas més important que els viatgers, perquè els trens, tots els trens eren, quasi bé tots els trens eren mixtes. Mm -hmm. És a dir, que les màquines que tiraven eh, la, eh, la mercaderia podien por, també portar viatgers a dintre. -huh. Mhm. Doncs eh, això anava bé perquè eh, eh, vull dir que és una, una, era molt més rentable de, de fer-ho de fer d'aquesta uh mhm. -huh. manera. Aquí. Les mercaderies eh, es van acabar al 74? El 74, uh -huh. ouais. Per decisió de la SNCF? Sí, ben segur, ben segur. Uh mhm. -huh. En aquell temps ja hi havia un vagó descobert eh, a l'estiu? Sí, sí, sí, ja hi havia vagons descoberts, sí, sí, uh -huh. ja hi eren. Sí, i doncs eh, veure, era interessant pel, pel només, turisme també, aquell, doncs. Sí, aquell, en aquell temps hi havia només, me sembla, dos, bé, uh -huh. dos tot just, sí, dos. D'acord. Memòria. La nostra gent s'explica. Fem un poc el que ha passat en aquests anys de lluites. El tren groc continua, i penses que continuarà molts anys més? <laughs> El que voldríem que continués molts anys sí. més, però en fi, si vols en parlem després. En parlarem després. Perquè amb les anúncies que han fet... El 68, la CNCF pren la decisió de tancar un nombre important de línies que considerava deficitàries, entre elles la línia del tren groc. Aquí comença tot? va començar fort aquí, sí, sí. perquè allà dalt érem quasi bé tots joves, era, devíem ser en aquell temps tots serveis devíem ser entre 150 o 180 xeminots que treballàvem allà a dit eh, era molt important i quan vàrem, quan eh, vàrem veure que anunciaven la, de tancar la línia perquè no era rentable que pff, això són bé, la rentabilitat en podríem parlar fins demà matí eh, són eh, bestieses eh, inventades per aquests tecnocrates de, de París i de, de puestos així que, que fan, fan només comptes perquè el que tenim de saber és que au train groc, qu'on es va fer, Conseil général de d'aquell temps, en 1903, va donar 5.000 quilòmetres per par kilomètre quilòmetre Et I després van passar la convention de les Bolluses et la, la, van autoritzar la, première la de del Midi i la SNCF en 1938, després de la nacionalització, se servir de l'aigua de les pour faire l'électricité, mais pas le train groc. I això va reportar, sempre ha reportat molt, molt de, de cèntims, mm -hmm. però mai, mai, mai, mai no ho han volgut posar en el compte de la línia. I avui, eh, ben segur, la, eh, han, han venut la, la, les centrales hidroelèctriques són venudes a una empresa privada i doncs tot aquest cèntim no entra pas més en el tren groc. Mhm. Va a dintre la, de la, la butxaca dels accionaris d'aquestes de, de, empreses privades. Alberto Jofre, creus que si mirem simplement mercaderies i viatgers, el tren groc era deficitari? No, no, no. Tampoc, eh? No, no, no. Poc pot ser, no era pas deficitari, no, no. no. El, el, problema del deficitari eh, és que se, se demana a, eh, a un, en un poster de com va eh, amb entet a portar una lletra per dia, és que li de ser rentable. No, és un servei públic en aquell temps, sobretot, no hi havia res més que el tren, quasi bé res més que el tren. No, però vull dir, hauria pogut ser, i va ser, suposi, un argument en contra del tancament. Ah, sí, ben segur, ben segur. Com vàrem poder tenir els comptes, els vàrem tenir en, en 1981. Vàrem poder eh, tenir els comptes eh, verdaders del tren grob. I aquí ens vàrem donar compte que només hi havia trampes sobre els, comptes. Mm. És a dir, que en comptabilitat és una mica complicat, és una mica tècnica, però Eh, la, el manteniment del tren groc era comptat, si vols, tres cops, perquè hi havia provisions que eren fetes en comptabilitat, doncs les provisions, és a dir, poses sous de costat i quan tens menester, tens de, si, sí. si tens de, de canviar una màquina, tens els sous. Bueno, això tenia, posaven els sous de costat, ho comptaven amb menys. Després comptaven el manteniment normal del tren i després comptaven eh, l'investiment per, per, per, per tornar a fer màquines. Però tot tot això mai ho han fet, només la sola cosa que feien són el, el, el manteniment. Però encara avui hi ha eh, rais eh, eh, que són de, de, del temps del trencó, que són de, de 1903 eh, sobre, la, o de 1910 n'hi ha encara, mm -hmm. hi ha talls de, és a dir que... I per què aquesta insistència de la Senceba a tancar la línia? Ah, això eh, és, perquè només, en fi, després les coses han avançat i volen eh, fer només eh, eh la, la finància, la, uh mhm. -huh. la financiarització de, de l'economia francesa eh, i del servei públic també eh, toca la SNCF i mhm. encara avui més que hi ha 15 o 20, 20 anys darrere. Bé, ja ho hem dit, el 74 tanca el servei sí. de mercaderies, aquí volen tancar tot, i hi ha un canvi de posició a partir del 81 quan guanya l'esquerra, no? Sí, i doncs hi ha un ministre que arriba, en Charles Fitterman, que és un ministre comunista, i doncs nosaltres, en fi, abans de, de, de les eleccions, ja el mes de maig, 15 dies abans de les eleccions eh, presidencials, eh, la SNCF eh, havia decidit de, de, de, de multiplicar per dos el preu de, de, de, dels bitllets, perquè avui el tren groc és el tren el més car de França. És molt car, sí. És molt car, és el més car de França, és, és, és simple. Eh? I doncs van multiplicar el preu per dos. Eh, I per ho fer això, en vez de comptar 63 km, en vàrem en compte en 126. Bueno, nosaltres això no vàrem pas acceptar. Doncs vàrem dir, fem una jornada tren groc, tren groc gratis. Ho vàrem fer 15 10 abans de les eleccions de Mitterrand i vàrem guanyar per la gent de Cerdanya, un avui es, eh, eh, se pot fer, de, de, de tot, eh, és això, la gent de Cerdanya i de Capcir tindrien d'anar a les estacions a buscar aquesta carta, vàrem obtenir que diguessin una carta gratis, aquesta carta, per tenir 50% de reducció en el tren groc. I avui encara es pot fer això. Doncs vàrem guanyar això. I després va venir doncs, en, eh, en Charles Fitterman, que era ministre, i nosaltres continuàvem a lluita i ja demanàvem una, una renovació del tren, perquè de 1910 a 1981 la sola renovació que es va fer era, eh, vàrem fer, eh, vàrem canviar una mica les caixes, si vols, els vàrem pintar, a Marsella. És tot el que es havia fet i vàrem demanar una revolució perquè començava. I doncs aquí vàrem obtenir amb Fiterman que eh, se fes aquesta renovació. I la renovació entre una cosa i l'altra va començar ben bé en 1983-1984. Varen començar a refer eh, una mica tot, a l'idèntic, me varen canviar el poste de, de, de, del mecànic sí. que condueix el tren, ho varen canviar, un posar més modern, més, eh, més conforme a la, a la seguretat i tot això io var anton a pintat de rock km d'una altra manera més bonic i varen posar eh, hi havia els asientos eren de fusta i varen posar amb una mica d'escai de, i fent sí, sí. confortables i coses d'aquestes. quan van sortir els ministres comunistes del govern va canviar tot? I eh bé, poc després, ben segur, van canviar, <laughs> van canviar i després van, voler, van començar a tancar les estacions. I el 19 de novembre de 1985 eh, van enviar una, un equip a, a Fontpedrosa, una empresa privada, que emplegava només eh, que, que no sé si penso que eren portuguesos, no n'hi havia cap que parlava francès, amb dos quadros de, de, la, de la SNCF i amb pales mecàniques van començar a arrencar les vies i nosaltres vam... Doncs volien ja destruir la, la línia. Ja volien destruir. I la població els va veure. Nosaltres els esperàvem i van venir de seguit, i els van parar, els hi fer parar els treballs i aquí van començar la, la grossa, la grossa lluita sí. que va durar fins al 93. Novembre 85, doncs, és la població que alerta les xeminots sí. del que estan fent. Sí, Sí, sí. I aneu cap allà. I anem i ho paguem tot. Ho paguem Hi ha, tot. doncs, un enfrontament, un enfrontament físic directe, no? No, físic no, però, en fi, eh, era, era, era tibat, per sí. això. Eh? I després vam voler anar un altre dia, vam voler anar a Oleta, eh, i a Oleta, sort que teníem, que sigui a Pedrós, que sigui a Oleta, els balles de, de, del poble eren tots dos xaminots que treballaven sobre la línia, tots sí. dos comunistes. Doncs ells varen, què varen fer? Varen fer una, un paper municipal eh, prohibint de fer de, que els camions i tot això poguessin anar cap a l'estació i varen posar eh, a Oleta, eh, l'Alain Lunès va fer venir el tractor pela de la, de la, de la comuna i va fer, va fer arrencar la, la, la, la carretera perquè els camions i no poguessin no anar passar. a la via per arrencar les vies. Mm -hmm. Doncs va ser una resistència Forta. àmplia, eh, ah, no? Ah, sí, sí. A Bormadama, després, més tard, un altre dia, eh, com que ja més van enviar eh, la gendarmes, que hi havia, mm. hi havia potser 50 o 60 gendarmes que, que, so, que vigilaven eh, xaminots que venien d'altres puestos que arrencaven les vies. I nosaltres els <laughs> a la volta, fèiem la volta d'ells. Doncs vosaltres, les seminots de la línia del tren groc, en aquell moment esteu alerta contínuament, no? Ah, sí, sí, sí. Nit i dia. Nit i dia. Nit i dia. Uh -huh. uh, quin era l'ambient d'aquell moment entre vosaltres? Bé, l'ambient era bo, perquè érem tots joves i ben segur que hi havia algun, eh, com en diem, algun, alguna guilla d'aquests grocs i aquests ja els coneixíem, doncs eh, els vam de seguit eh, contra de, de costat. Però la majoria éreu la majoria, mais disposats a, ah, sí, a lluitar? El que hi havia de bo és que teníem tota la població nosaltres. El eh, que vam fer sempre és tenir informat sempre la població eh, i doncs sempre hi havia, hi havia aquest eh, intercanvi que hi havia amb, amb la gent del, del país. Mm -hmm. Sempre, sempre hi ha hagut aquest intercanvi i després alguns elegits també que eren amb nosaltres eh, i doncs que sempre eren informats del que se passava mm -hmm. i del que fèiem això i sempre ells també i després nosaltres teníem el ressentiment del nivell regional de la CGT i del nivell nacional. És això també que ha sigut la nostra, nostra força, sí. perquè mai hem tingut, ens hem tancat sobre nosaltres mateixos, sempre hem tingut tot obert, que a gent vingui a veure el que se passava. I, I així i, doncs, venien de per tot la gent. I doncs quan feien peticions, una primera va tenir 20 ben, més de 20.000 signatures, una segona més de 35.000, una tercera més de 50.000, eh, en, en l'espaci de dos o tres anys. D'això doncs, la gent eren e informats del que se passava. I, eh, en estiu quan hi havia més gent, o distribuïem sempre tracts, sempre fèiem signar peticions, la gent ho sabien, ens ho deien quan en tornaven cap a casa seu, ho deien l'altra gent, i sempre hi havia una, cosa que s'observia, una atmosfera. Que... Mm. Doncs, el novembre del 85 ja eh, eh, aquest, aquest enfrontament a l'estació de Font Pedrosa, els treballadors dels xaminots eviten que eh, s'emportin les vies i que comencin a destruir aquesta línia. Però després hi ha sancions, no? Sí, després hi ha sancions. 27 doncs... No, no, 12. 12. 12, 12, 12 que són traduïts en, eh, en el, el Consell de, de Disciplina, eh? Mm. i doncs... Eh, bon, tu entre ells? Jo sóc amb ells, ben segur, sóc, fas, fas partit d'aquests 12. <laughs> Dius ben segur? perquè... No, Sempre t'ha tocat, no? És a dir, que jo vaig, eh, a un moment donat, també era secretari del sindicat. Eh? Uh, vaig ser secretari del sindicat fins a 1900, eh, de, només 3 anys, de 80 a 83. Doncs ja, ja havia començat les coses uh, i després vàrem tenir els comitès d'empresa, i jo de, de, va, va donar la responsabilitat de cuidar del comitè d'empresa al nivell regional. Doncs me quedava sobre el tren groc, me treballava també molt sovint a mm. Montpellier. Me permetia, i anava a París també, me permetia també d'explicar de, el que se passava en el país, eh, en els altres militants de, de tota la França. I això també ens, ens, va, ajudar, ens va ajudar molt. I, i doncs, eh, ben segur, eh, com que tenia una responsabilitat, ben segur que... En què va consistir les sancions en aquest moment? Eh, bé, primer varen començar el Consell de Disciplina i del Consell de Disciplina, el Consell de Disciplina que és una, un, un, un tribunal intern a la SNCF, eh, varen decidir que es volien fotre de fora, els 12. I de, de, de, de, de 12 després varen baixar a 5, eh, més volíem es fotre de fora 5, i doncs aquí va haver moltes mobilitzacions i, i finalment eh, en van agafar dos, és en Serge Bastid i jo, i ens mm. varen nosaltres, eh, ens varen posar amb una... ens varen fotre fort del departament. Sí. No ens podíem pas posar... Uh, eh, a l'Osera? Alors, en l'Osera, tots dos. Ell va anar, en Serge va anar a Prevanxera, que la, la situació, alors, el que t'he de dir és això, és per veure que, com es van passar les coses. Uh, eh, Prevanxera, l'estació ja era tancada feia anys. <laughs> I envien el Sergi Bastida? Eh, envien el Sergi Bastida a, eh, a eh, Prevenxer, per perquè van obrir l'estació especialment per ell. I passaven trens aquí? Sí, se, passaven se trens. S'arrestaven els trens? Molt pocs, molt pocs, dos per dia, tot just. Sí. I jo vaig anar a Manda. En fi, me varen... Sí, te van enviar. Me varen enviar a Manda, voilà. I doncs va, les coses varen continuar, eh, tribunal de tribunal, fins al moment que vàrem anar a la, a la cassació, i la cassació es va donar eh, va trencar el, el tribunal de, de, de Montpellier que m'havia condenat i a més d'això, que és raro eh, dintre la cassació, ho va dir per què ho feia. No, no, no, pas només ah. sobre la forma, més també sobre el fons. I què va dir? I va dir que era, eh, no se pas els termes jurídics, sí. és un, i doncs de la cassació, com que vàrem guanyar en cassació, vàrem tornar a anar al Tribunal d'Apel de Nîmes i aquí el Tribunal d'Apel de Nîmes es va, va, va fer perdre, la fi la SNCF va tot, tot perdre i va, va ser obligada de es reintegrar. Però això era 80, eh, a 88 abans hi havia hagut la llei d'amnistia i la SNCF no, no, la, aplicar? no la va pas voler aplicar, res a fer. I doncs eh, Després, eh, per això va tingué de, més tard, cap a, en, en 1993, es va acabar això, va tingué de, de, de capitular i va capitular. Mm -hmm. Bé, la, la, la procedura jurídica va durar 8 anys, per això. Eh? Mhm. Amanda, quant temps hi vas estar? Bé, el temps eh, hi vaig anar, en fi, eh, és a dir que jo era destacat en el comitè d'empresa, doncs si vols, per l'administració era Amanda, però físicament eh, poc hi vaig anar, que, perquè feia, feia altra cosa. Me cuidava del comitè sí, d'empresa. Doncs, d'acord. Doncs, Memòria. La nostra gent s'explica. Hi ha un altre moment, ja no és estrictament de la línia del tren groc, sinó més aviat és un, una mobilització dels seminots, en general... Ah, de mobilitzacions de xaminots hi ha hagut, eh? Hi ha hagut. Eh? Jo tinc aquí el 94, <laughs> Alain Llop i Alberto Jofre, dirigents de la CGT, Eh, han estat traduïts davant del Consell de Disciplina després d'una manifestació el 8 de juliol passat el 94, doncs, aquest dia, un miler de xaminots eh, es van concentrar a Montpeller davant la direcció regional a la crida de la CGT, la CFDT i Força Obrera, manifestaven per obtenir la retirada de sancions a 163 xaminots acusats d'haver ocupat les vies d'Animes, Perpinyà i Narbona sí. per defensar l'empleco i el servei públic. Això mateix. Què va passar aquí? Oh, va passar que tothom... Eh, no, la direcció no volia pas més negociar i els xeminats van tenir una fart i van dir, bueno, bé, el dia, no sé quin dia era, eh, vam anar tots a la direcció regional i n'hi ha que van pujar dalt eh, en el despatx del director i van començar a tirar els papers per la finestra. Eh, només els papers, eh, per això, pas ells. <laughs>

Alberto Jofre, quin és el secret eh, perquè una mobilització funcioni? Ah, oh, n'hi ha pas de secret. Penso que és, és de la manera que la gent ho senten. Eh, jo me, me recordo, eh, si vols, me recordo més de la, de la vaga de 1985. 95. 1995 era la vaga nacional i abans de començar, pendent un any, un any fèiem, anàvem a sobre el terreny a discutir amb la gent i era difícil, molt difícil. I un moment donat hi va haver, sabes? Sí. No mesures pas. I aquell dia eh, eh, Xavier va dir, bueno, ara n'hi ha prou, eh, tenim un peu a dintre la tomba, més hi fotran pas l'altre, i doncs irem pas més lluny, no recolarem pas més. I van decidir de, de no pas més recular i van fer una vaga de 25 dies. 25 digues, en Juper va haver de plegar, eh? i el van fer plegar. Volia tancar eh, 15.000 quilòmetres de, de línia. La gent se pensava que només fèiem la, la vaga per, eh, per, la, per la nostra caixa. Ben segur que hi havia la nostra caixa també. La primera cosa és que hi havia 15.000 línies de, de camí de ferro, quilòmetres que, sí. que, quilòmetres que volia tancar. I va tenir de plegar tot això. Eh? Eh, en Bascú, que, que era de diputat, i que era alcalde de Ribes Altes, se recorda el que li van fer a Ribes Altes. Eh, Què va passar a Ribes Altes? <laughs> A Ribes Altes hi vam anar, érem 5 eh, o 600, i vam entrar a l'Ajuntament, la, i vam demanar a en Bascú d'escriure, d'enviar un telegram a en Juppé perquè, per li demanant de, de, de, de sortir el seu projecte de llei que volia fer. Al principi ho volia pas fer. Va venir la gendarmeria i tot, eh, a dintre, i ho va tinguer de fer. I ho va fer, e són gendarmes de Ribes Altes ells mateixos que per fax van enviar el paper en el Juppé per, del signat, signat d'en Bascú que era diputat. Què vols dir, que els gendarmes us van ajudar? Els ben segur que us van ajudar, perquè els gendarmes eren republicans, i tenien una fart, segurament, que, per, per enviar un paper, i doncs ells, mm -hmm. ells mateixos ho van fer, amb nosaltres, eh, davant sí. de nosaltres ho van fer. Com va acabar la vaga del 95? Vàrem, vàrem guanyar eh, el que vàrem, vàrem guanyar amb, eh, coses. Van retirar aquest vàrem projecte. Vàrem retirar el projecte de, de la supressió dels 15.000 sí. quilòmetres de línia i, va, i per la nostra caixa va, va retirar el, el projecte de, de la fotre a l'aire. Sí. Perquè tenim una caixa que és, no és pas deficitària, seria molt complicat d'explicar, però eh, tenim una, una caixa que, que, està molt, que està, està molt bé i paguem, contràriament a el que pensen la gent, Les cheminots paguent tout le bide eh, de que travaillent euh, 12% de mes de cotisation que ce que je travaille dans le privé. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher à, eh, à, que à mais que nous pouvons marcher eh, jubilar més aviat dels altres, és pas per altra cosa, és perquè pagaven més, més car que els mhm. altres mm -hmm. pendent tota una vida, com pagues pendent 37 anys i mig, 12% de més que els altres, i bé te guanyes, mm -hmm. quants anys de, de, de, de jubilació? Te guanyes els sí. anys de jubilació, és, és, és pas més difícil que això. El 95 va ser la darrera gran vaga a, sí. a l'SNCF? Sí, sí, va ser la, la, la, la, grossa, la més grossa que hi va haver, l'última més grossa, sí, mm -hmm. que hi va haver n'hi havia hagut abans, però molt difícil, diferent, és que diferent. Després, fins, les dues grosses hi va haver 68, ben segur, i després 85, 95. Mm. Alberto Jofre, molts anys de lluites, de defensar el tren en general i la línia del tren groc en particular. Aquesta actitud de lluita i de resistència seria possible ara o la gent ha canviat també? És possible, ben segur que les coses es fan d'una altra manera. És, és més difícil avui que poder, perquè primer hi ha menys, eh, per xeminots eh, parlo, n'hi ha menys de xeminots, que mm. dintre el departament si hi ha, queden mil xeminots, eh, que és tot el que queda, mentre que érem 3 o 4, 3 o 4 mil. Eh? Eh, això és la primera cosa. Després, eh, han també, eh, el que han reixit a, eh, més o menys a fer és a, eh, eh, inculcar dintre el cap de la gent, sobretot els més joves, tot el que és individual, individualisme, això és més... Eh? I doncs, eh, ben segur que els xaminots són encara més solidaris perquè treballen sempre junts i si no ets pas solidari dintre la mateixa empresa, bé, l'empresa per ella mateixa ja no pot funcionar si no tens més solidaritat, només pel treball. I aquesta solidaritat se, trans, se transforma també després en camaraderia, mhm. companys i tot això. I doncs això queda fort dintre les relacions humanes. Eh? Avui existeix encara tot això, més diferent. I eh, segur que i després el que hi ha és que amb aquest egoisme que hi ha un eh, ambient per tot la, eh, la gent que no són xeminots te miren una mica de través, te diuen eh, que, que són privilegiats, que aquí, que allà. No és veritat, eh, això. Tenen que passar els exàmens i els concursos que hem passat nosaltres si se volen fer xeminots. Eh? Els xeminots eren els que guanyaven almenys dintre del departament en aquell temps, com, va, quan jo vaig començar. Comme Tadei isquer cheminot, tout en se foutit de tout, parce que Tadei, mieux que bas se foutre, là, que vous gagnera ce qu'à capsen, timnires, mais je fais autre cause. Hein? Eh, doncs, també hi ha això. I avui eh, les coses han canviat i són una mica eh, a, a l'enrevés, les coses. Mm -hmm. Ben segur que hi ha la seguretat de l'empleu en el camí de ferro, però se té de guanyar aquesta seguretat. I avui aquesta seguretat tots els xaminots no tenen pas, perquè avui hi ha encara xaminots que són a l'Estatut, però n'hi ha molts que no, ja no el tenen més l'Estatut i sobretot són joves i doncs tenen, tenen de fer eh, tenen de fer també atenció les coses són diferents mm -hmm. Liberto Jofre, estàs jubilat sí. eh, estàs alerta encara al que passi al tren groc? Sí, sí, sí. Disposat a mobilitzar-te? Sí, sí, sí, perquè nosaltres eh, quedem sempre en contacte, perquè a la CGT eh, sempre tenim un sindicat d'empresa i per, per jubilats tenim una secció de, de, de, de jubilats de la CGT. I doncs ens veiem Eh, regularment i que quedem informats de tot el que se passa i les coses que se presenten avui pel Tren Groc no són pas gaire joioses per aquest departament. Eh? Perquè... Eh, Quin és el perill més eh bé, la setmana evident? Passada, la, la setmana passada, simple, ho tenim de dir clarament, la setmana passada hi va haver una reunió a Montpellier i el director regional de Montpellier va dir als companys en joves, els hi va dir eh, si no hi ha pas cèntims que arriben més a sobre el tren groc, que siguin de la regió o d'un altre puesto, eh, tanquem el primer de gener 2016. Tanquem el primer de gener 2016. És clar, net. Eh, mentrestant, per això fan treballs a la via. Canvien eh, el tall de via, han canviat i eh, continuen els treballs fins a la primavera de 2015 eh, continuen de fer treballs sobre la via entre Fort Romeu i Vilafranca. Més volen tancar, eh, primer, el, mes de setembre 2015, ja diuen que volen tancar la línia a partir de Font Romeu, és a dir, que abandonarien tot el tall de línia de Font Romeu a la Tor de Carol, la meitat, i l'altre tall de baix, eh bé, només el farien, eh, farien funcionar si tenen més cèntims, si, si la regió dona cèntims, sinó tancaran el primer de gener 2016. És a dir, que ni tren turístic, ni tren de servici públic, res. Volen tancar perquè només pensen en els cèntims, aquesta gent. Mm -hmm. I, i, la, la, la població d'aquest departament tindrien de se'n cuidar una mica, perquè és ben bonic de dir que és un, un patrimoni, el tren groc, serà un patrimoni tancat. I eh, això no pot ser. Eh? i no serà pas la culpa de Xaminots ni la culpa de la CGT, perquè són els sols avui que continuen a euh, lluitar perquè això no se passi. Doncs l'amenaça de tancament del tren groc és imminent. És imminent. Tenim un any per salvar. Un any tenim. Perquè en Burkeng deia jo salvaré el tren groc, en Burkeng és mort. De totes maneres, hauria pas salvat ell, el tren groc. Perquè nosaltres tenim un projecte que se'n diu el, el projecte nou, nou pel tren groc, que es pot fer moltes coses amb el tren groc i que se tindrien de fer. Eh? Primera cosa, baixar els preus, posar el preu normal del tren groc. Segona cosa, posar trens que siguin en, en correspondència, que sigui a Vilafranca, que sigui a la Tor de Carol, amb, amb, altres, amb altres trens. I avui, per exemple, hi ha el TGV de Perpinyà a Barcelona, els barcelonins, si posessin horaris normals, eh, eh bé, els barcelonins podrien venir sobre el tren groc en menys de 3 hores de temps. És a dir, que les estacions de Cerdanya i tot això podrien captar tot una, tot una, sí. un tant de gent. Hi ha moltes coses a fer. Es i, me, no, no, ningú no fa res. Uh, en fi, ningú no fa res, cadascú fa dintre el seu costat. Avui, per exemple, el Consell General té la competència només sobre els autobusos. Què han fet? Han fotut un autobús que és a, a un euro, està bé per la, gent, però la gent agafen pas més el tren, és el més car de França, agafen l'autobús. Mas quem é que paga? São os impostos do, do, do, do apartamento, somos nós que pagamos. Então temos de pagar dois copos, um copo para o trem, um copo para, o autobus, porque pode ser isso. Temos de fazer uma coordenação mais forte, que o trem rule, porque o trem ele não faz poluição, eh, és més seguretat i tot això per la carretera, i tot el que se passa. Eh? Si la meitat de cèntims que posen sobre la carretera els haguessin posat sobre el tren, tindríem un, un tren tot nou. Però s'ha parlat també del tren a un euro, no? Sí, se parla del tren a un euro, però això el tren a un euro ja ho veurem com ho faran, i el tren groc ja és pas per ara. Ja és pas per ara. No, no, no. El mes de gener, normalment, 2015, hi ha el tren a un euro eh, sobre tota la regió, menys el tren groc. I encara, només per eh, un nombre eh, limitat de bitllets hi haurà al tren a eh, un euro. Sí. És a dir que la gent, si volen el tren a un euro, tindran d'agafar els bitllets només per internet. Tenen les estacions a per tot. Eh, hi és una desertificació completa de allà dalt. Eh, bueno, tancar el tren groc és una cosa imminent i hem de lluitar fort perquè no arribi. Avui hem fet memòria amb l'Alberto Jofre, ja ho veieu, un xaminot un xaminot que durant molts anys ha defensat la línia del tren groc, aquesta línia eh, que tanta gent estima, però que, segons ell, denuncia també que tanta gent deixa fer i que no se n'ocupa pas directament. Això mateix. Liberto, gràcies, bon dia. Moltes gràcies. Com una memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Berenguer Ballester.